Yaa goobana raa goobana kaleessa uumamni keessan oromoon uumamne oromoon balleessuuf isin uumatani oromuma keessa erga oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa oromootiin kursii oromoorra maanuu gootaa teessa gaafii oromoodhaaf takkattiin deebifne deebiin isii eessa Hindee kisa jedhaa kiisii kanaafuu ta'e kiisimataan keessa kiisimataan keessa. Oromoo tokko cha Oromoo kan jaartaa Oromoo kan diidaa Waggaa lama ciiftee fiilannaan gadhuufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiiddaa tasa hin taarine filannoon dabartu sin filannuun jiida sin filannuun jiida hin baratan malee badii teessanirraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf yakkamtoota ta'u keessan isin ta'inu. sirboota biyyanne nu isin amanne amaanaa kennalle isinii kennanne kursiirra sin kenne amaanaa kennallee karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin geenye bakkaan nuuf hin geenye bakkaan nuuf hin waan dhufuuf hin beeku namni waan dabarfeef waan dabartan beenye guddifne kattinaa akkana nu gootani jennee nuti dhayne jennee nuti dhayne. عاضى وارتبه في دقافونا جنة بوتي لفافونا متروف كني نراب جنة ورواجو تجر مانا جنة كني مالتني وروان بوتي لفبوفنا دقا لفافونا متى كسده amma kanaan booda buutiif bofallee amanuu hin ta'u duute jenne malee. Jarri warra biyyee hin ka'u jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u. Ishoo oola baatumee dhagaa baatti dhaabee nagaa buufte seene hey. Itoophiyaan hin hafne hin gammachuu dhiichifne wal keessa ceceene. Tooftaan tantee garuu lola dhaabuu lola lama yeroo tokko seenuun feene roo tokko seenuun seenee addunyaa dafiiqee gargaarsa horiitiif gargaarsa meeshaalee waliin saassaabattee humna waraanaalee bakka tokko jatti walitti ajjaafattee sababa kana waggaa dhibba tokkoof dhiitee bulcha jettee karoora baafattee turin taatuudhiifi karoorri akkasii taayila sillaasee kalee galaafatte kalee galaafatte ishuu. abeessuma kana maqaa nagayaatiin addunyaa irratti argattee badaasaa Hadha gaddeebite uummatuma kan kee yoo fittuu rasaasaan Hojiin kan kun addunyaa makaleessii kenne badaasaa Gaafii keessa galchee qaanesse mataansaa Hojii fi walakkaa maqaa waraanaatiin waraana leenjifte irratti bobbaafte Uummata qulqulluu dubartiif daa'imman lafarraa hobbaafte Isiin guyyaa tumtuu jaarri halkan tumaa Maaliif sabni keenna jirtuu lama Sababni isaa maali beekana nuuf hima beekana nuuf Muujiinis Oromoo wallagis Oromoo Ilmaan Oromooti obboleeyyan teenna Hanga ati jara lafarraa duguute Nafxalloota waliin gara keenna dhuftumaaf teennee fi eeyna maaf teennee fi eeyna Inshoo Artistoonni oh, sabaa wartiyyaa sabaatiin irraa hin tuqinitti fi saba keenya. Yoo dhiisuu katitti rasaasa kee rasaasi irra gadi kenna. Abiyyoo tulumtuu bobbaate lafa lafarraa hobbaate jennee maqaa kan kee. Galmee seenaa keessa dhaloota boruutiif galmeessinee keenna galmeessinee keenna. Yookaan atattamaan Oromiyaa keessaa loltoota keenyaa fi kumanti poostiin lafee olteen buliin ummata irraa kaasi Ummata irraa kaasi Ummata dammaqe uummata beeke uummata wal beeke intarneetii cufuun sun basaasa'an amantii fi kutaan gargarii kokkootte gochuu hin dandeettu hidhaa fi rasaasaa. Kun furmaatan ta'uu gaafilee deebisaa. Nama hidhuun isaa kayitan gadhiisaa nama tumuun warra tumtan kiisaa kafitta rasaasaan gumaa namaa baasa gumaa namaa baasa gumaa namaa baasa. Yoo uummanni bal'aan ifiin fedhuu didee maaltu hidhannoodhaan ganda namaa keef isin fiisuu fidee baarrii qawwee humnaan nama bulchan taree yaa naftanyaa qawween nama bulchuu baree. Abdii keessan kutaa isin nyaatte sareen isin nyaatte sareen. Ishoo uummanni Oromoo kutinteef lafa. Uummanni Oromoo walakkaree lafa. Oromoon tokkochaa Oromummaan lafee Oromummaan dhiigaa Oromummaan lafa. Yeroo lammi kumaan kumaanti lafa lafarraa tukuu bal'aan miin kun maarrafaa. Jaarri jara fidee nu dhufuu waya fahaa. Ammumaan damma kahaa dafaa ka'aa lafaa. Walitti birmadhaa walin laaluunfafa walin laaluunfafahaa. Wallagga duwwaamini tokko tokko kennaa. Gargar nu kokkootee nu caccabsuuf cufa nu caccabsuuf cufa. Yoo dhaabsisuu baannee jaarri itti fufahaa. Miidhaa wallaggaa fi gujii irra eegu. वरा के के नस बुरु दे मेरु वा परु दे मेरु वा परु दे मेरु वा ईशो आग बताता ना किसाया गंतु वा एम बिल्सी की ना दुपी ना मांगल हित इसी नहीं गंतु या होलो थी बदे होलो लगो फिर ना होलंग का पकलंग का समिया गंतु बीशां पुलुं जगह कुमार कब्जे लाफ़ लाफ़ खजी कहीं ना तू osoo keessan beeynee wacan guddisina akkuma kaleessaa dogoggoruu maltu ulaa banaa hunda manuma seetanii goda jawwee seenuuf silamaaf jarjartu si silamaaf jarjartu bilsi jinnaan baanan aaba goobanoonniif naftanyoonni dhaabde aangotti dacha'uuf tooftaadhaan daldaltu tooftaadhaan daldaltu qilleensi ammaa kuuna bombonattiidhaa dhagaanu karaa sadii rooni nagartu. ofirra kattaa keessa raafamina abubbeen dabartuu yoo gattaa'uu tulte obomboleettiidhaan boodaree dhabamtuu. Gaalana bubbisu furga furga'uun markaba daddaaku yaabbachuun hin ta'u bilsiginnaan kunis osoo hin dhaabatiin daddaakutti jira itti hin tuutina waan lafa dhayu gommaan jala ta'e motorri qubata didee jira ka'u ka Oromoo taate tokkollee yaabbatti. markabichi kun oromiyaa keessa deemuu hin danda'u deemuu hin danda'u ishoo yoor kubbaa butee lammaa harkaan gahee lammaan kubbaa butee gara abiyyiidha abiyyi rukute kubbaan goolee ta'ee jarri foorfeen ba'e akkana taphatee geeba laakkochiise taphataa wal ta'e osoo jedhaa jiru hadda gaddachaane yoo nuti wal hirru diinni kubbaadha inni itti gaddeebise akka kubbaa hulaa ta'e gubbaa jira hin agarre barru malli ammaan tana daddafee nu baasu taphaa fi taphataa hattan dirree kubbaas dhabnee haa jijjiirru tooftaa diina keenya kanee ofirraa cabsine tokkummaa uummata onnee saba keenya surrii saba keenya daddafnee haa qarru tokko tokko kennan gargar nu qoodanii nu mo'achuun malee akka taankiif jetti nu mo'uu hin dandeenye hin beekani jarru jijjiiramni shakkii tokko qabu akka ajaa'ibaa kanatti hidhaa dhufe. Dhuma masaraa mootummaa keessa lukaan seena sirni nafxanyaatiin butameetiin dhufe. Abiyyi Osseeman gaafii Oromoodhaa takaleessa kaate ta lubbuun Oromoo kumaa fi kitilaan jaarraa tokkoof kitta irratti hobbaatu. Osoo hin deebisin hulaa irra dhiisee ofumaa Osseenee hulaa gadi cufee sirna nafxanyaadhaa qabrii keessaa baasee nafxanyaa tokkoof harka qabee kaasee dabalamaa jechuun dhagaa harka kaayee hulaa jalaa banee nutti gadi yaasee hiriira nu baase. Hin dagate malee hiree nafxanyaatiin hiree Oromootti aangoo isa baasee addunyaa irratti maqaa itti godhee noobeelii badhaase. Kana duwwaa miti qabsaa'ota kima warra qabsootan fuuldura furgaase warra aangoo irraa addunyaa keessatti Oromoo biratti naannoo Amaaraatiif nafximmoota dubbatu olii gata farsa waan dhaabata kufe. nafxinyaaf goobana geerarsa tokkochaan walii isii shafaa biltsibinnaan baanan shafi'amtee jirti iddiri himaa fi xurumbu afuftuun haa afuftu dafaa boortuu fi boochiftuun mul'in fi hidhattee qoma ofiituma haadhittoo fi lafaa duuti arat kiiloo awwaalli gondarii awwaalan dhaqqabdan taaziyamagaa yoo dandeettan tarii. Ilma deqeerruuf qarri barattoota teenya warra upi. dhumee angko isin bazi, isin angko baanan dursa qeerrumaa fi qarri heedhuu isin kaase biyyi nagaa unam ina gambar bara barattoota teenya warra naannoo amaaraa keessa sitan. dafaa gadi dhiisa gara maatii jaraa rara. Adaa isin duruu barnootaa fi miti namaa barate achitti ukkaamsuuf maqaa barnootaatiin ergitanii qaraa. Ilmaan abbaa qabdii dafaa gadi yaasaa barana wal fuune wal gadhiisaan jirru filannoo duwwatu nu